¿Dónde están los soldados y profetas de la carretera, ¿Yonel? Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y la glow, la mascarillas y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo de un demonio. los cabrones Pa' muerte mejor condena. No quieran ver cómo es la caquema. La pistola mía siempre está llena. Todos los países, están buscando que la viola aterrice. La aterrice con Está bien, esta música pa' contrabando. Ya lo que estás comandando. Tenemos el floco a tu puta le gusta, por eso se pasa llamando. Herramientas que son del paquete, todas de fábrica siempre fulete. Aquí no es el que roque con peña, es más que río y es más que le lambete. Y vas a verle en tu frente la. Es que los martillo y en esta pende el bombo. Si los pillamos, van a sudar y mío. Y los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Y Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Y los rifles y la glow, la mascarilla y los guantes. El chipete en mi 40. un demonio. Borrándole la cara. Y nos vemos en el horno. Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres, Jonel? Oh, Baby, ¿por qué? A mí me gustan las malas, las que con su mirada me llaman. Empiezan bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala. Qué mala, mami chula. Y con todos los tigres se cura. Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura al bloque, tú eres el sofoque. Lo hace pa' que yo me aloque. Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques. Un Genesis pa' ti, pa' mí, mami. Déjate ir, que yo no me voy a enamorar, mami.